umwaka w'ibihumbi na mirongo na ikiganiro ahiwanyu havugwa maki ni ikiganiro kibaha akanya kugira ngo mudushikirize amakuru yashoboye kuba ngaho iwanyu tutamenye kuko umumenyesha makuru ntashobora gushika ahari hose kugira ngo atohoze inkuru ziba ziriko ziraba mu kibano ni nawo mpamvu radio televiziyo isanganiro yumviriye kino kiganiro kugira ngo namwe mushobye kuronka akaryo ko gushikiriza amakuru avugwa ngaho iwanyu Ya nuko rero mu buhinga bw'ivyuma nabwiye ko Alphonse kubwimana ari we tugiye gufashanya kugira ngo tubashikirize kino kiganiro ayiwanyu havugwa maki aho rero yamaze kunyereka ko umunywanyi wa mbere abugururiye mwege mwese muri ko baradukurikira yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe aha umunywanyi wacu yamaze kuva ku murongo ariko inimero nazibabwiye umunywanyi wa mbere ku murongo aro Hello ndagwaye mwiriwe Mwiriwe neza Ninde atwakuye atwakuye aherereye hehe nagomba nshikirize ku kibazo cy'abadandaza bisima mhm. ubu bagiye kondera kimabutse bashobora kuyiguha ku bihumbi mirongo ibiri n'icyenda cyangwa mirongo itatu ariko fagitire bakaguha iri ku ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu eh, warishe ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda cyangwa mirongo itatu eh, ibiri n'icyenda ariko fagitire ikaba iriho ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu aho hantu ni hehe Mwige nk'abasanzwe bakoresha iyo sima ni giki mwosaba kugira ngo mworoherezwe mu byo musanzwe murangurana cyane cyane ibikorwa byo kubaka leta akwiye kuvugana na buseko buseko igapfuma ishinga amadepo yayo bazi igapfuma ari iyiha abanyagihugu mm. ndagushimire cyane yego aha Buganda amakuru avugwa na maki. amakuru avugwa Buganda na makuru ajanye n'inkino inkino mu nyuma yaho Primus League ihereye na nkino z'ikomeye cy'umukuru w'igihugu ku munsi wejo twari turamutse twirabira urukino bakivana inke rwahuje uwavuye i bukavu na bumamuru efuse mhm. aho urukino rwari rubereye ijisho bagiye kurangira ari ibisindo bitatu ku bindi yego ariko rero mu nyuma y'aho rawure n'abandi baviriye muri bumamuru mm. barabonye ko hari hagahaze twasaba abasanzwe bamenyereza bumamuru babirabe neza kuko twarabonye ko eh, umwambaro niyo yatanguye kwinjiza ariko baza kwigombora mu gice cya kabiri iyo mm. haba byambuza twakozwe n'abandi ntabwo bari kugombora ibitsindo bitatu byose mhm, ariko Emmanuel mugenzi wacu Jackson bahati akorera radio televiziyo usanganiro ngwa munara cibitoke arakurikiranye urukino ngira ngo nimba muri iki kiganiro c'inkino twabashikirije gese cisa munani eh. muri e, mu ijambo canke muri interview vyashikirijwe na Areo Olivier Niunge ko batazira mutombora amenyereza umugwa bumamuru ko ntiyitwararika umwene gihugu mhm. ubwabo abadandaza nabo mu gisata cy'ubudandaza burema harakwiye gukosorwa hari ibintu bikwiye gukosorwa n'ibyaha n'icya mbere twe mu bisanzwe nsanzwe nzana ibidandazwa bivuye muri tanzania ibyo kurya mhm. narigeze kuvuga ku kiganiro ndiko nderekana ko mu bisanzwe baratubujije kuzana ibigori mhm. ariko hariho abandi baguma bizana biciye mu kinyegera mhm. amababi badandaza natwe turabona ko tuguma tubihanganira tugeza kubwira leta yacu aho ibintu bica kugira igira icyo ikoze abo badandaza ibyo bigori babyugane mhm, ariko ndayishimiye mm. ni leta nyine bari barafashe ingingo yuko atabigori bizosura kwi nako ifu y'ibigori izosura kwinjira mu gihugu abo babizana mu kinyegero biba byagenze gute mu gihe tuzi ko ku mipaka haba hariho abakozi ba OBR hamwe n'igipolisi gicungereye imipaka byinjira gute mu gihugu kandi izo nzego ziba ziri ngaho inzego zirahari hari ahantu bica mm. twogomba tubabwire kugira leta ntisubire kwemera ko biguma bihaca mm. nko muri maka nko muri rutana mm-hmm. bica ahantu biza n'ubwato bizanana ahantu bita igatonga igatonga eh, igatonga icyo ni cyo cambu kiriko n'ubwato mu bisanzwe bakoresha ubwato mm. eh, usanga hari nk'ubwato mirongo ibiri bagaca biva muri tanzania bakabisigaza ku ruzi rwa maragarasi bigaca bica ngaho n'ubwato bakoresha nk'ubwato mirongo ibiri mm. bagaca babijabura naguciriyemo mm. gatonga nta gipolisi cyari cyangwa abakozi ba obere bariko barakurikirana ingene ibintu byinjira mu gihugu cyangwa ibisohoka mu bisanzwe nabone bayifisemo uruhara abo bapolisi hamwe n'abo muri obere e, nabo muri obere bayifisemo uruhara kuko jemaze kenshi kubabwira nkababwira ati nticushobora kubona yuko ibigori byoba biriko birazana na himakamba mm. mu rutana mhm. urumva birengana ibarabara ryose mm. kandi mu kujabuka abakozi ba oberi niho bari mm-hmm. urumva rero nibo babarerekera bigaca bo bagaca bavuga yuko ari birundi mm-hmm. kandi ari bitanzaniye ego hama ndayishimiye ego ndakumva leta Burundi yashinze igiciro cy'amafaranga amajyana atandatu na mirongo umunani ku giciro cy'ibigori eh, ku kiro cy'ibigori abo baba babikuye i tanzania bo muri muri izo nzira baca bagurisha Eh, nicyo bituma ibigori biguma ari byinshi kuko leta ntibona yuko ari byinshi iyo yibaza ngo ni ibigori byaha mm. urumva naho bo bagurisha iyo bishakiye kuko mu isanzwe ntibaba babirihiye mm. byavuye muri tanzania reka si ibigori mm. bo bo kijya igiciro cy'amajana atandatu na mirongo umunani baracubahiriza bocubahiriza gute kandi baba babiguze make bitaba byadedwanye n'amahera bitaba byaciye no ku mupaka kugira biriho amakori n'amatagisi mhm. urumva bacagurisha amahera make nta masaha honyine gusa yego urumva bica hari handi muri sosumo mm. mu kucambu cyo kwa mabazi mm-hmm. hari n'ahandi bita ikirerema mm-hmm. ahandi ko nja muri makamba mm-hmm. aha hari hahandi bita igatwe aho hose n'ibyambo bicishwamo ibintu bakoresheje ubwato mm. je ico nosaba rero nosaba leta kuko ntibazana ibigori gusa mm. nyakubahwa umushyikiranganje cyangwa umukuru w'igihugu kugira barabe ibyo bintu kuko nk'aho ndiko ndababarira nk'aho hashobora kwinjira itoni nk'ijana na mirongo itanu z'ubududu mm-hmm. izo toni zirishe amahera yo muri obr ashaka kubaka nk'ibitaro mm-hmm. urumva ayo mahera yose leta iba iriko irahomba ugasanga leta yacu hariho hari ibintu turi ko turabura ariko hariho abadandaza bazana ibidandaza batarishe mm-hmm. nicyo gituma rero dushaka twasaba yuko leta iyo mipaka yoyishyira kw'abasoda kugira kuko niho haca haca za nzoga izi za buraseri kuko nk'itanzaniya agenda hirigwa uca usanga izi za buraseri ariyo zigenda kuko bagurisha amashiringi mhm. bobo izi nzoga zigaca zijya muri tanzania bagaca bazigurisha nk'ibihumbi bitatu by'amashiringi mhm. ugaca usanga biriko bigurwa mu bihumbi bine by'amarundi mhm. urumva rero izo nzira nizo ziriko zirarengana ko magendo zose zibaho Mm-hmm. kumbure ndayishimiye abo mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe n'abarongoye igisirikare watuye ikibazo bariko na radio televiziyo isanganiro akamo kawe bakumvise tugushimire cyane kuri amakuru duhaye Ego mugabo hariko harico nagomba nagomba ndangirize Ego karibu karibu Ego ikibazo rero tuca tugira twebwe duca ku mupaka kuko twe tuzana ibidandaza mm. duciye ku mupaka wa mugina mm-hmm. We rero tuje tukubera mm-hmm. babandi babicisha mu ivyo binwabi We dushitse tuca dusanga isoko yakorotse mm. kuko umuntu yaciye mu kintu wabi nawe uciye urisha amakori mhm. wewe mugiye ku isoko rimwe wewe uca uhomba mhm. ugaca usanga tuho tuhahomba amahera twaguranye mu mabanki mhm. ikindi nacyo mm. twagomba dusabe umumeredorazire twe mu bisanzwe tuzana ibidandazwa twatwarishe amakori n'amatagisi muri oberi bongeye kwinjira muri iki gisagara cya bujumbura tugaca turiha ku kiro amaherane mhm. ntumva duhejeje kuriha amakori n’amataxi twinjije muri leta mhm. ugasangurisha miliyoni zibiri mhm. wagera ngaho i nyine werekanye ibyangombwa ko hejeje kuriha amakori n’amataxi bagaca bakora ngo ku kiro amaherane kandi tugaca twongera tukariha cyo kimwe n'abo bantu babicishije mu binwabi tugaca turiha amahera amwe ni ukuri twosaba by'ukuri basanzira muheya mu kayogoro fisito eh, mm-hmm, muheya ni sawa eh, kibazo ndayishimiye yashyize mm. ni ukuri ndibaza aha mu kayogoro muri komine kayogoro haratanze neza mm. ibyo bintu byashatse eh, gusa n'uwovuga ko hari ibintu bica mu kinywabi agire iteka n'itekane mhm. hanyuma mu bijyanye n'ibyo n'ibyo zabica mu kinywabi mhm. nibyo atera agwanya na cyane cyane ariko fiso uno mugenzi wacu nari nga muri zone ya buyenzi eh, yerekanye uburorero bumwe bumwe aravuga ingene ibidandazwa burere bumwe bumwe byinjira mu kinywa bitarishe nawe nyine atanga akarorero ngo iyo barishe eh, mbona yuko ni ukuri akarere ko mu kayogoro karapanze neza nko muri gatwe mm. n'ahandi aho yagiye aradondagura avuga mm. ahubwo natuma avuga ku bibazo bijyanye no muri sosomoko national bivuga ko mm-hmm. ariko nko muri kayogoro kurema umutekano bukuru aha bukuru prote utwakuye yeah. igihanga mu ntara bubanza ngaho igihanga turafise mugenzi wacu space caritas kabanyana abangaho nyene ah, igihanga nibiki vyabaye tutashoboye kumenya amaki amaki bukuru eh, mu ijambo rigoroye ikarita dasilasi maradi ijya ikarita yo kwivurizako mm. iryo rero kabisa ni ikibazo kuri twebwe twe twahora tubona umuntu apfa muhira akavuga ngo ngiye kugura karite dasilasi maradi kandi mu gihe ugiye utwaye nk'iyo wari ufise yaheze Eh, canke utayifise yahetse wagenda utwaye amazina y'abana ukagenda utwaye uburyo bwose nyine burya baca bimurira kuri yo mhm. eh, ni ukuvuga ukaca uyizanye mm. ariko ubu ntushobora kuvuga ngo ndagiye kwirondera ntendayizana ntigikunda mm. icyo rero mugiye kwirondera none bica bigena gutetoma ugiye kwirondera usanga atayihari babwira gute none mu gihe ubushikiranganje bwamenyesheje ko abayifuza bashobora kugenda ku bitaro by'uburere kugira bayibarose mm, ni ukuvuga uko bimeze bwana mhm. ni ukuvuga ziboneka mu ncamake ziboneka ari intica ntikizi ziboneka ari nkeya mu bisanzwe mm. zibonetse ari nkeya rero mm. abazironka ni ba bandi baba baratwaye inka zijya zaheze bakazirazayo bakazihitizayo n'amafaranga bagatangana ntibamenya ngo zironka indwi zihetse cyangwa inzobere indwi zitatu zihetse cyangwa inzobere ryari urumva nyine twe nica n'ikize urose ibyo bihumbi bine ntuvuga ngo ndagiye kuyirondera kuko hariho n'ikindi gihumbi ngo cyo kubandanya kugira si bandanye ikora neza kandi ibyo byo ni byiza mhm, none mwebwe n'iki kimusaba atoma kugira ngo mushobore kubandanya muri iyo karata kugira ngo mushobore koroherezwa mu kuvuza Ah, musozi w'ibogo anyene muri zone ya Giharo Ah Giharo ni sawa rero ashima ariko iyo radiyo yanyu amajwi yaguma acagaguta cyane kandi uyikunda kuyumviriza rwose mm, ntimutwumva neza abumva mbwa amajwi nk'umuntu wanyari aratelefona twumva aguma acikagurika umugabo wa kirese birino byo gutelefona nk'amakuru cyangwa ibindi biganiro murabyumviriza neza cyane uvuga turabyumva ariko ari indi twumva iguma yisukamwo ivuga y'igiswahili ugasanga imirongo yacanganye Mhm, kumbure Alphonse kubyimana ari muhinga bw'ivyuma azovugana n'umutwara François Kimana bashowe gutorera umuti ico kibazo mudufashije cyane kuko nakunda kuyumviriza gose mhm, ndagushimire cyane nyabenda yego murakoze namubwira mhm. ryiza rya twese n'imiburiburi bodukorera izindi zikaba nyinshi kuko nabonye nk'uyu munsi nk’abanyokuru bashyika nka bane mhm. bagiye badasumye kubera ko bari bafite zijya najyana bababwira ko zaheze kandi uri kuraziraba zose zaraheze sinzi rero abazihingura ko babihebye inoti z'ijana jana ntiziboneka ku bwinshi iyo eh, igisura oya ntiziboneka zarahetse mm. yego uti muri berbe bakorera izindi noti zishyashya z'ijana jana kugira ngo mubandanye mworohereza eh, na cyane cyane kabisa turagisaba ibi ngorongoro nabyo ni mu bironka yiyohonya ibingorongoro ibingorongoro ugenda bibona kabisa ariko si ku Ego. Kumbure ngirango mwibangi nguru iki y'igihugu BLB bariko barumviriza kino kiganiro bazoheza bamenye ngene batorera inyishu ico kibazo baba lile izindi noti zijana ajana. Eh mbele na ajana cyane baba bakoze kuko, niki kiganiro turagishima kuko byinshi bicaha. Ayo mkini mm. kigira kabiri. Yes. Nikijanye ari nacyo mengo nosotererako. Mhm. Mm -hmm. Ye nikijanye niki kisukari. Isukari. Ego. Mhm. Mm nukuri isukari biratunezera iyo twumvise leta ngo itubariye ko isukari yabonetse mm. ariko ngo iboneke turiko turabiraba iyo nariko aratembera mm. ariko ntituyironka kabisa nk'uko nyene uti yabonetse mm. sinzi rero ico vyoba biva koko mhm. kumbura ngira ngo Eh? abajejwe sosumo bazo babwira ingene byifashe mugabo cyo mbona nuko nga mu gisagara cha Bujumbura isukari muri no misi iboneka iraboneka yego kabisa na jewe aho merereye mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura agasukari ubu abayenege guko ntibidoga yo ariko nkatwe turidoga guko guko nje narabonye nk'ubu nk'undi mu mama ari hampande yanjye yagiye kuyigura bamubwira ngo ntidushaka kuyikorosa kuko mm. ngo ngo iyi ya demire senkesa ngo wapi ngo ntituyiguze aho ari we wese mhm, kumbure seremani ya leta rero izana isukari se yakanywa ababuti cyangwa bimeze gutya mhm, kumbure seremani ngira ngo abajejwe sosumo n'abajejwe intwaro bari barumviriza kino kibazo cyawushikirije ku bukene bw'isukari ngaho mu gisuru bazoheza bamenye ingene bashobora gutorera umuti kino kibazo na cyane cyane baba bakoze kabisa baze barakiraba n'ibibonetse ure bose mhm. kandi bijyanye n'amategeko ndagushimire cyane Seremani Ego sawa jamali mubandanye mutiramisha kabisa tubakurikira gatano kuri gatano. Sawa sawa kandi ndazi nawe kusanzwe ukunda namakuru y'inkino ndazi kukunze kudukurikira keshi. Gose na cyane cyane kabisa turabanywanyi bawe. Murakoze. Ubu ni saa 2 n'iminota 30.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 wa mungu yego nkataha sizere n'inusu mm. hari intambamyi zihari abapolisi uri kurataha ngaha mu kinama nibo mbona basaba babangamiye umutekano gusa nta mm. bindi ndiko ndavuga bawubangamiye gute urivye ni ukuvuga jewe ndafise agakinga ntahako apara mm. ndiko ndarengana nshangaha ngaha mu kinama ahanyene hatumberanye n'isoko na zone mm. hari abapolisi bahakorera uzona bagufata bagufashe mm. mm-hmm. bakubwira ngo none ngo gute ngo kurigenda ngo aya masaha ukababwira ati ubu nisizere n'iminota mirongo itatu amasaha ntararenga ngira ngo urazi uko ibyo kugendesha amakinga ari gushika saa 12 z'umuhingamo ntibaba bamenye kuri umutagisivero cyangwa utari umutagisivero oya hmm. banda babwiye n'abasiguriye n'aho mvuye n'akazi mvuye ko yuko ndiko ndarengana ndi umuntu avuye mu hamwe ngaha mu kamenge ngaha nga kuri zone mu kinama ntusaba musitanteri yo ngaha mu kinama kubera yokoro atwara abapolisi ntamwituye ndamubwira mhm. abapolisi bawe bariko bararenganya abantu yavuze ngo ahubwo ngo iyo bakwica uko nyene mhm. novyemanga kuko nuwo mamagara imimerozi wanje ni sebutani nefu nefu sasi wasani seti sakatreve chef mm, de zone niwe wakubwiye ngo niyo bakwica chef de zone niwe wakubwiye ngo iyo bakwica oya mm. jokoro atwara abapolisi mhm. niwe yavuzeho amajambo y'uko wonye niwe yavuzeho amajambo ngo yo bakwica abapolisi urumva ukuntu byagenze rero mhm. ariko ndarengana ndenganye sizere n'utu mhm. abapolisi baramfata bambwira ngo aya masango sayo kurengana ndababwira ati banyakubaho rewe ndiko ndataha sindi muri bamwe bapakira abantu ngo njyana ikinga hariya kuri zone njya ndakurikira ngeze kuri zone nabo nyine bambwira ngo ningire agashyo mhm. umuntu yandekuye ni umupeja superiyeri arara kuri zone niwe yandekuye mhm. niwe yandekuye wenyine nagomba nsabe yuko abapolisi bariko barakora ngaha mu kinama bariko nabi bakorera umutekano nabi kubera umuntu aritahira atari mutagisivero bomureka akabandanya agashika n'umuntu avuze ati ibintu bibera aha ntibagende i gatonga baraba ubwato buhari mm. ntibagende ikirere ntuze muri sosumo ku cyambu cyo kwa mabazi mm. baraba ibintu bihajabukira mm-hmm. ntibagende igatwe gatwe mm-hmm. baraba ibintu bihajabukira ntibagende ikirerema mm-hmm. baraba ibintu bihajabukira nibasanga by'ukuri Mm. niyo notanga inimero ziwanje tukagenda nkaca ndabaratira ibintu biriko birajabuka uko bingana mm-hmm. kumbure Fisto rero ivyo yavuze rero nawe nyine avuga ko uri kurabesha nawe yabeshe rero muri make yabeshe deje yabeshe kuko jewe ivyo navuze oya ejo mu gitondo bazinduke hajya kuri kogere ko hajya hajya kuyijya y'ipama ijya izina y'ipama mm-hmm. baze binjireho basanga amafuso yo mu kayogoro amafuso y'imakamba mm-hmm. amafuso yo mu rutana yose barabe ko atari haparitse niyo bazoca bamenya ati ibintu byinjira bitarisha amakori bingana uko kumbure yego ndayishimiye nibaza yuko yababura amatari w'intara ya rutana je twarivuganiye ndamuha ati hari ibintu biri ko biraca ahantu bitemerewe we acatanga avuga yuko abantu binjira tanzania babagiye bagiye kurima kuzana ibyo bimbuye boro mm-hmm. tuca duhurirayo bagiye kurangura mm-hmm. bararangura bagaca babizana bakavuga ngo nibyo barimiyeyo mm-hmm. kumbire rero uno munywanyi fiso yatuhamagaye avuga ko ibyo washikirije ari ibinyoma arashoboye kuronka umuco y'uko ibyo washikirije bifite ishingiro eh, irya ry'amakumyabiri yose ajyanye na tanzaniya hmm. kenshi neza gutemberayo n'aho mbino hmm. benshi abantu bajya amakomine bose mu burimi batunzwe na tanzania mm. kenshi rero iyo bariko barindiza ibintu bavuye kurima imyumbati ibigori mhm. ibiharage binjiza mu bwato bagaca kuba umupaka nyine w'agatonga yavuze mm. rero kenshi naje n'ahandi bavuye baba bavuye kurangwa benshi ndabaza rero numva kenshi ngo bavuye kurima nibyo bagarimbuye mhm. abantu bose bakwajya amakomine bihanura ububera na Tanzania mhm. mu burimyi kweri ugiye gutohoza neza batungwa na Tanzania urumva barazana ibintu ntibabirire amakori eh, ndibazanye nyine bariha nyine kubera mm. eh, mugo gutubabajije baravuga yuko bariha bariha ku mupaka muri Tanzania mm. mwige none kugira ngo amafaranga ayo aja mu kinywabi kumbure ashobore kuja mu kigega ca leta nigiki ushobora gusaba urumva bushyiraho umukozi wa beri akaza nawe araririsha mm. eh, nyamba aba urumva kuba ari gusamara kw'abakozi ba beri rumva je ikintu nagomba kuvuga mm-hmm. nagomba gushikiriza ibarabara riva muri komine rya soro riva mu cogo rije inyangwa aho ni hehe nduwayo riva mu cogo rije inyangwa rihano ribe rya soro na bisoro mm-hmm. dufate musantere wo muri bisoro na musantere wo mu rya soro bagerageze burema barabe kariya kabarabara barabe ingene ko mu buryo bubwiye kubera niko kabarabara gakuru dufise mhm. kandi ikindi nacyo cya kabiri ni ukongera ko umusirantere mm. wo mu byasoro bagerageze nawe nyine bamuha agashimwe nawe nyine yakoze ibikora inka kubera dufate mparuye ubu mu byasoro nta kinogo kiyo ari mu ibarabara aragakoresha neza burema ntibamuha agashimwe n'abandi barabahaye agashimwe mhm. ikindi nacyo ni uvuga Mm. Ya. Mhm. Ngaba kwa kumupaka. Mm. tugushimire cyane Julius yatubwiye ko hari ikibazo cy'amavuta ari yanye mu rutana igiharo arufosi yamaze kunyereka ko undi munyanya amaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe umuntu twebwe n'iwacu ubu muntu aratera ibijumba bagaca babirandura mm. bagiye kugaburira ibitungwa byabo kweri kweri birandurwa n'abandi n'abantu bagenda mu ijoro abo ntiturababona kuko tuzobona ari uko tubafashe imirima y'ibijumba nyine bakaduka bakarandura apolinere ibijumba ukabitera no mu bukeye wagenda waraba basanga imyaho cyangwa ari abayita ibijumba mm. ugasanga bafunguye ubusinzi buragaragara none Eh, mubajije cyangwa mugize amatorohoza mwumva ibyo bikorwa n'abandi twebwe hari hari abantu usanga nyine mu kibano umugabo batunze ibitungwa mm. biri mu mazu mm. twikeka ariko turabikeka ariko ntiturabafata kuko muzi twabafashe eh. yazi bizoba ibindi bintu none mwege ya poline ntimuzi kurarira kugira ngo murabe abagize bagizi ba mubashire ko amaboko ubu twatangiye kuza turacunga duguma turiko turatembera buke buke mu mwonga kuko cyane cyane ubu twari turiko turarima ibijumbu mu myonga mm. ahantu impande y'uruzi ni ukuvuga rero umuntu wese uzora mukadufashe ni ukuri sinzi igihano tuzomuha eh, ni muze murakubita nyine muze muracungira kugira ngo murabe ko abo nkabonye mushobora kubafata yego kuko ejo ejo twebwe ngaha ahantu bita mu kibande mm. hariho ahantu baranduye imyaho y'ibijumba mm. ni ukuvuga uwo mwanya naratanze nimero zo kuri radiyo isanganiro turazihamagara ko ariko telefone igahamagara ariko ntimwitaba mm. murazoduha inomero iri direkite hakurya umushikiranganji w'intwaro yo hagati yatanze ajya amajana ane na cumi na gatatu ari n'ikintu tubona kitameze neza mm. namwe muzemutange inomero kugira nimba ari ikintu tubona cyagenze nk'ubwo busuma bw'imibyuka tubahamagare muke inomero ibandanye ikora tubahamagara ku buryo mugaca mwihuta kuri twitaba bishobotse radio televiziyo ikahashika mukabyibonera mukigira kuri teri mukabibona ndagushimire cyane Apollinaire Imana iguhezagire hama basha nawe ko ari kumviriza abashira bahezagire mugabo inukuri muzemurabe na niyo nomero muzoyiduha cyangwa bimeze gute iyo nimero mukanya ndayibabwira urakoze cyane ibyo ubikora atari yuko umuntu ayirondera igahamagara hakabura uwitaba eee njye ndabahereza iyo iwanje kugira ngo muzoce mubwira njye nubwira mugenzi wanjye atoca wa telefone nuko rero ndabibutse ko ikiganiro ni ahiwanyu havugwa maki ni ikiganiro kiba akaryo kugira ngo mudushikirize amakuru yaberenga iwanyu tutashoboye kumenya ndabibutse ko mu telefone ku murongo wa 70 eh, wa 76 ubusa 83 933 ubusa 83 eh, kuri mikroni Jean Marie Vianenge ndakumana mu buhinga bw'ivyuma ni Alphonse kubyimana niwe katuma ah, mvuga mukanyumva mwandanye mu telefone mutubwire amakuru yaberenga iwanyu tutashoboye mwateguye kumenya ndabaha ikaze kandi mu kiganiro iwanyu havugwa amaki undi munywanyi ku murongo alo alo munywanyi alo mhm, nina twakuye ni wa munywanyi w'iradiyo y'isanganiro nta karuta imana atadaba ku mutumba wa vumwe komine kinyinya intara ya ruyigi ni sawa tade ngahe kinyinya bashyana amahoro kubera atemba nk'amazi ikinyinya ni muri komine nako ni mu ntara ya ruyigi yego makuru maki Jean Claude Nahima eh, Shimine mara tamenye ngaho mu ruigi. Makuru yaragukenguruka. Mm. Ugatera kamo ujya mu kikiranganje w'amagara y'abantu. Mm. Eh, mwarabe kabisa dufashe twebwe burya bukarata bwo kwiburiza ko buratugora. Mm. Ashobora gutembera muri aya mavuriro ashika nk'atanu yo ngaha mu kiyaha cyo kumoso. Mm. Ukakaburuka uduga umusozi mu ruyigi. Mm aho twasaba yuko kabisa yoraba ingene botubwiga tujya dukata kuko turafasha hmm. uko turi ko turaraba nk'ibitaki by'amakinga ku mutumba nta mutumba n'umwe utabifite hmm. no mu magara y'abantu naho igituma byoca bibura biba byagenze gute ikibazo nabajije mugenzi wawe yatanguye kuvuga kino kibazo nuko iyo mugiye kubaza ku mavuriro bababwira gute mugiye mu bushikiranganje bavuze ko udukarata twari dukwiye batubwira ko baronka duke duke hariya mu rugi bagaca batugaburira amavuriro yose hanyuma rero tugaca dukena nyine mm. nacyo nagomba kubabaza yego rero radiyo y'isanganiro ko yumvikana nabi nta bahinga ngaho bashobora kugira ngo babiringanize twumve amajwi agororotse mhm, kumbure ya rufose ari hariya muhinga bw'ibyuma cyambwira uti icyo kibazo tugiye kucicarira ahafise abantu bakomakomeye hariho francois Kimana n'undi mugabo w'umwenjeniyeri bitwa Albert Nduwayo bose kumbure bagiye gukorana barabe icyo bofasha kugira ngo mubandanye mutwumva neza cyane yego ndagushimire cyane tuba turaraba nta minsi myinshi zohaca atari uko umwenegihugu atazosubira kuronka akantu kitwa kaboga bivanye mm. n'uko umenga biraba bigoye kwera muri icyo gihe mugabo nibaza yuko abanyagihugu bafashe iyo ngingo bazobibona babonye umenga ntibakironka akantu ko kwifashisha mu mm. mhm, jean dodier utwinite turamuheranye kumbure twakira abanywanyi nka batatu ba muri kino kiganiro aro ninda twakuye ni sawa jama eh, umeze neza utwakurihe giharo Igiharo ni mu rutana nawe nyene. Yego. Umva kuri hafi yanje uherere neza muri zone yawe. Na cyane cyane ni muri eh, zone Gihosha. Zone Gihosha urumva ko tuba muri zone imwe na Jemba hiyo mu Gihosha. Ah, na cyane cyane. Mm, amakuru ngai Gihosha kasha ambasaderi ko ariho mba nanje yabaye ntamenye nayaye. ego amakuru nasanzwe aca kuri radiyo na televiziyo isanganiro ajyanye n'isukari mm. nabanza gushimira ubuyobozi bwa sosoma ko isukari ubu hamwe n'ahandi kenshi iraboneka mm. kandi nko muri alimantasiyo ironka ku giciro kizwi na leta bibiri n'atanu mm. ariko ikibazo dufite n'abenegihugu ku mabotike asanzwe yo muri karitsiye uyironka ku giciro kirekire nk'ibihumbi bibiri n'amajana umunani bibiri n'amajana icyenda henshi je niyo maze iminsi ndayibonaako hakaba kandi na nduwayo juvenali atwakuye ari bugenyuzi eh, hakaba kandi na bosco atwakuye ari makamba hakaba na fisto muhe eh, muheya atwakuye ari mukayogoro hari kandi na butoyi thomas atwakuye ari nyabitsinda hari na nyabenda venance atwakuye ari giharo hari kandi eh, seremani atwakuye ari gisuru hari mpawe n'imana olivier yatwakuye ari mu maramvya